Да отвориме во прво послание на Коринкјаните, овој пат во 12 глава. И ке читаме четврти стих. Дарбите се различни, но духот е ист. Различни и службите, но Господ е ист. Има разлики во действата, но Бог е ист, кој врши се во сите. Секому му се дава откровение на духот за обшта полза. На еден му се дава преку духот слово на мудрост, на друг слово на знаење, преку истиот дух. На друг вера преку истиот дух, а на друг пак дарови за лекување преку истиот дух. На друг да прави чуда, на друг да пророкува, на друг да ги разликува духовите, на друг разни јазици, а на друг да ги толкува јазици. А се тоа го прави еден ист дух, кој разделува секому како што сака. Кој ги дава даровите? духот. Повеќе од јасно. 31 стих, како е завршил оваа глава, значи, Павле, туку покажувате, не дека ја завршил главата, меѓутоа, она што го имаме како сега, туку покажувате ревност за подобри дарби. А јас ќе ви кажам, ќе ви кажам уште по-возвишен пат. И сега ја почнува главата 13. И вели, ако ги изборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. Значи, ако имам дар на јазици, а љубов немам, што да ти ако зборувам на тие јазици? Исто како канта да тропа. Значи, дори стварам некоја бука која што е непријатна, за слушателите. Иако имам таков дар. Значи. Без љубов, ништо. Иако имам дар за пророкување, еве, уште еден голем дар. Посакуван дар. И да ги знам сите тајни и сите знае, уште еден голем дар. Иако ја имам сета вера, уште еден голем дар. Така што да преместувам и планини, а љубов немам, ништо не сум. И ако го раздадам целиот свој имот, значи, да се жртвувам за Христа, да бидам маченик, да ме изгорат, да ме убијат, за да ги нахранам бедните, значи. И еко ги го предадам своето тело, значи, да, предходно зборува за таа хуманитарна дејност, значи, таа таа хуманост кај човекот. И еко го предадам и своето тело, значи, и маченик дури да бидам, да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Значи, било кој дар да го земете, кој што го дава духот, минус љубов еднакво на нула. Најважна е љубовта. Затоа и толку време посветувам. Било кој друг дар без љубовта е безвреден дар. Или, ако се сетиме на стикот од минатата сабота, Римјаните 5.5, таа љубов која што ја немаме, кон која што треба да се стремиме, која што е несебична, која што е возвишена, која што е совршена, агапе љубов, ја добиваме на кој начин? Римјаните 5.5. Па на истиот начин како и сите други дарови. Што вели Римјаните 5.5? Зошто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку светиот дух кој ни е дарен. Се е тоа од духот знаете, имаше и дискусија, ми се чини, пред некој петок, баш околу а, во Христови параболи проучувавме за таланти, за дарови, и имаше добри коментари, мисто нека Зоран спомна и некој друг од нас, дека вие имате дар, секој од нас има по некој дар, Господ не обдарил, но меѓутоа можете да се свртите и да самиот дар ви стане цел сам по себе, и ете да го искористите за некоја своја прослава наместо за оно што е наменет, да биде прославен Господ, за изградба на заедницата и така натаму. оно што му е целта. И тоа е тоа. Имате дар на јазици, имате дар било каков на пророкување, и тоа ја немате љубовта, ја немате, го немате духот всушност. Ништо не правите. Сето тоа е безвредно. Не смее дарот да стане цел сам по себе да го одвоиме од дародавецот. Повикани сме да го прославиме Господа на секој можен начин. Прво Јованово, исто читавме еден стих, овие ги повторуваме за да се врземе со темата денешна. Прво Јованово, четврта глава, седми и осми стих. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој го кој љуби, од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Ако ја имате љубовта, ако, има агап, ако ја имате љубовта, агапе тоа е доказ дека вие сте наново родени, сте родени од Бога. Да, ние верувам дека сите сме се наново, наново родиле. Меѓутоа прашање дали сме останале во таа состојба, дали го имаме духот, дали имаме љубовта. И овде во овој осми стих го гледаме оној битен дел, кој што ни е битен и за денешно, значи, денешно проучување, зашто Бог е љубов. Бог не е вера, Бог не е надеж, Бог не е ништо друго, Бог е љубов. Е сега да отвориме во, односно да продолжиме со прво послание до Коринќаните, 13 глава. Ги прочитавме првите три стиха. Па потоа следат оние 15 карактеристики на Агапе љубовта, за кое што ги потрошив, го потрошивме се тоа време. Од е, 18 тоа 19 предавање веќе. За да на крајот од главата од 8 стих ги спомнеме пак оние стихови, како и минатиот пат, вели любовта никогаш не престанува. Любовта е вечна и видовме минатиот пат зошто е вечна. Зато што Бог е любов. Бог е вечен. Примајки ја любовта агапе преку духот, вие започнувате да ја живеете вечност. На новородени, нели? Значи, љубовта никогаш не престанува, а други дарби, и сега пак ги нагласува некои од тие поголеми за кои што се лактале, се расправале, се, место да <clears throat> послужат за изградба на заедниста, служеле за само промовирање во Коринската црква. Секој се буткал таму, знаете, цела една глава посветил Павле за дарот на јазици. Колку бил битен, наводно, дарот на јазици, па дар на пророкување, па. И сега вели, љубовта никогаш не престанува. Другите дарби, ако се пророштва, ќе се останат. Јазици ќе замолкнат, ако е знаење ќе исчезне. Зошто делумно знаеме и делумно пророкуваме. Но кога ќе дојде совршеното, внимавайте сега на речникот, сега делумно знаеме, делумно пророкуваме, но ќе дојде совршеното. На што мисли овде? На новиот свет. Ке се острани делумното. И сега кажува она интересна оно интересна стик, која бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудов како дете. <laughs> На сите нас не е јасно, сите не сме биле деца. Ако станав маж, го остранив детинското. Ова не знам дали на сите не е јасно, <laughs> затоа што не знам дали сите сме мажи. Може би се уште детинското ке нас. Дали сме пораснали, не знам. Зошто сега гледаме, пак се навраке на сега, гледаме како во огледало, во она такво матно од она време огледало, нејасно, но тогаш во иднина, во иднина свет, лице в лице, лице в лице ке се видиме со Господа, лице в лице ке ги осознаеме работите. Сега знам делумно, повторно се враќа, сега знам делумно, но тогаш ке сознам целосно Сега, тогаш, како што јас бев самиот наполно познат, како што Господ мене ме познава сега, јас тогаш самиот ке се осознам. Значи, започнавме со љубовта, никогаш не престанува. Љубовта не престанува ни овде, ни тогаш. Таа е вечна. Па потоа со речникот Павле вели, сега, ама тогаш, сега, ама тогаш. За на 13 стих каже, а сега, значи на што се однесува? Пак на сега, на наше време, денешно, кога ние живееме, остануваат овие три. Значи, љубовта останува за секогаш, никогаш не престанува, ама еве сега остануваат, ги издвојува најголемите, најзначајните, остануваат верата, надашта и љубовта. Но, љубовта е најголема. Едно може само да биде најголема, пасте. Не можете вие сега да кажете големо, поголемо, најголемо. Едно е најголемо, не може да биде две Љубовта е најголема. Верата е многу битна, точно. Надешта рака под рака на некој начин оди со верата. И таа е битна. И љубовта е најголема. Тоа ни е темата денеска. Ако беше љубовта, онаа која што е вечна и останува до века, минатиот пат, сега темата е љубовта е најголема. Е, ова е важно, ова е најважно. Ова е она која што го промашиле фарисеите, односно Божиот народ тогаш. Не треба и не смееме ние денеска да го промашиме. Много јасно, ако нешто е најважно, ако сите други дарови без тој дар се нула, ако нешто е вечно, ако нешто е најголемо, тогаш наистина треба да посветиме многу внимание на тоа. Што е најважно, што е приоритетно, тоа го имале како проблем и фарисеите. Да се подсетиме само на еден мал момент. Денеска кажавме некои работи, на какви се глупости се факеле, значи. Се денес кога иако не го спомнав тој момент, неверојатно, значи, мислам тоа е сварно за ризил. Кокошката, ако била предвидена за, значи, ако, значи, ако е носилка, и ако ви снесе јајце во сабота, вие не смеете да го изедете тоа јајце. Меѓутоа, ако кокошката е, не е носилка, туку е, знаеш, од оние кои што ќе ја згоите, па за да ја заколете. И се случи она да снела јајце во сабота, што може да го јадете, пошто тоа не е примана работа, на неа не. Да. Неверојатно. А па тоа со пожарот. Па, ако ви се запалила куќата, сега прашањето е дали можете да изнесете, да спасите нешто од својата облек. Е можело, ама само еден пар. Мислам од облека или ако го облечете тој еден пар, па уште еден може, значи тоа како што некој искоментира денес, како на граница, ако сакате да пренесете повеќе облика, па како прави, ќе, ќе навлечат 3-4 пара панталони за да поминат. <laughs> Глупости, да, точно е. Видете на што обрекали внимание. Еве, Мати 23 глава, да отвориме за момент, само да се подсетиме. Што им вели Исус во оваа 23 глава на фарисеите? Полна е со, ако пета глава е полна со блаженства, ова е полна со тешко вам, тешко вам, горко вам. Горко вам, книжници, фарисеи и лицемери, кои давате десеток од нане, копра и кимин, а го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. Ова требаше да го прави, значи, да, десеток, сето тоа, но и она да не се остава поважното. Слепи водачи, вие го цедите а ја голтата камилата. И денес ке спомнавме, може би некој ше ние знаеме се најдеме во ваква ситуација. Значи, трагично е, ама не е до толку трагично за да биде тоа пропаст за нас. Секој расте и се надоградува и може да да израсне во оној лик и расте Христов. Че значи, камилата Джабе не е ова, кажем, значи, споредба. Камилата колкава е, и ја голташ, значи, не е важна, а комарецот го цедиш. Тоа е она што, што ти става бреме, тоа е она што не може да, да, да, да, да, да, почувствуваш дека си слободен во Христа, дека тоа е она што е тој јарем, тежок јарем, кој што или самиот си го ставаш, или пак дозволуваш некој друг Но најголема е љубовта, најважна е тоа, те како го запоставили. Денеска видовме низ примерите. Не им биле битни луѓето. Стоката им била побитна. Во сабота, ако им загине, овца ќе одат да ја извадат. Меѓутоа, човекот не е битен он. Нека страда. Неверојатно. Сакате да бидете најголеми? Денеска сите некако се борат да бидат важни да бидат, познати да бидат најголеми, сакате да бидете најголеми, ако сакате да бидете најголеми, тогаш треба да сте долго трпеливи, треба да сте милостиви, треба да не завидувате, да не се фалите, да не се вообразувате, да не се однесувате непристојно, да не го барате своето, да не се раздразнувате, да не држите сметка за зло, да не и се радувате на неправдата, да и се радувате на вистината, се да премолчувате, на се да верувате, на се да се надевате, се да трпите. Тоа сте најголеми. Тоа ще имавте любов. Ја имате любов. Најголемата. Да, треба да имаме и вера, и надеж, но ако любов немаме... И зошто сега на крајот, еве, но неколку реченици, зошто любовта е најголема? Па затоа што, како што кажавме, прво Јованово 4.8, ајде да се вратиме пак таму, оти ќе прочитаме уште еден стих, прво Јованово 4.8, Любовта е Божијата суштина, Божијата природа е тоа. Прави Јованово 4.8 Зашто Бог е любов, така вели стихот. Или 16 стих подолу, и ние ја запознавме и веруваме во любовта која Бог ја има кон нас. Бог е любов. И кој останува во любовта, останува во Бога и Бог останува во Него. Затоа любовта е најголема. Зашто Бог е любов како што кажав, не вели дека Бог е вера, верата е од Бога, да, ама Бог не е вера, надежта е исто дар од Бога, ама не е Бог надеж, Бог е љубов, а се тоа произлегува на некој начин од љубовта. Најголема е љубовта и затоа што е Зошто Павле? Случајно Павле во Галатјаните 5.22, која кажува за плодот на духот, ја спомнува прва љубовта. Сигурно нека не е случајно. Галатијаните 5.22, да се подсетиме. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви Нема закон, го имате духот, го имате Христа. Законот совршено исполнен. Јован 13.35. Евангелие по Јован 13.35. По тоа, по љубовта, значи, ако се љубите меѓу себе, ќе познае, ќе познаат дека сте мои ученици ако имате љубов меѓу себе. Тоа е најголемото, тоа е она кој што највеќе зрачи. Тоа е она што највеќе делува Любовта е најголема, затоа што любовта е исполнување на најголемата заповед. Која е најголемата заповед? Добро, е, Матеј 22 глава, е да се подсетиме. Исус таму ќе спомне две, ама не ги одделува, која е поголема, која е... Може, да, две плочи се, точно, ама дали се... <laughs> то е еден закон. Тоест, можете да го сакате Бога, да го мразите ближниот? Или обратно. 22 глава Мате, значи, од 36 учителе, која е големата заповед, иако, пазите, во преводот вели големата, ќе видите одговорот Исусов што вели. Големата заповед во законот, а тој му рече, люби го Господа твојот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја, твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и ова, што значи најголемата. <laughs> Втората е како ова, люби го твојот ближен како себе си. На тие две заповеди висат си од закон и проците. Ова е најважното. Или како што читавме во Римјаните 13 глава ли беше, да, на 13.10 Римјаните, што вели, љубовта е исполнување на законот. Затоа љубовта е најголема. Любовта е најголема затоа што останува до века. Евреите 11.1 Дали верата останува века? Ти ви треба ли вера? Што е верата? Е тврда увереност, тврдо чекање, во она на која се надеваме, видите како сте поврзани верата и надешта, Значи, верата е тврда увереност во она во која се надеваме и убедување за нештата што не се гледаа како не изогледало матно, неасно, делумно. Ама тогаш ќе ги видам лице в лице. Мали потреба веќе од вера таму горе? Да. Да, тоа е верата. тоа која ќе го гледаш, нема потреба од вера веќе. Нити пак од надеж. Збрувавме за тоа, каде што може би верата престанува, тука е и надежта да превземе, или надежта после умира, знаат, да се знае да се каже но и а, значи верата и надежта се многу битни. Самиот Исус ги издвојува. Сега остануваат верата, надежта и љубовта, но најголема е љубовта. Затоа што е вечна, затоа што е е видовме зошто е најголема. А, ако се вратиме во оној седмиот стих од прво послание Коркијаните 13 глава, ќе видиме дека љубовта всушност ги опфаќа овие две. Затоа и најголема друга причина. 13 глава, 7 стих. Значи, таа љубов се премолчува, се верува, на се се надева. Иеко овде, повеќе во контекст на нашите меѓучовечки односи, се секјавате, говорувавме за тоа. И тоа е љубовта офек и вера и надеж. Па и Джаби и Павле не кажал тамо во Ефесијаните, каде беше дека која е добитната комбинација, како тоа можеме ние да живееме. Каква вера треба да имаме? Јако вели, нели жива треба да биде. А тој вели тамо верата која што работи преку љубовта. И ја прочистува душата. Затоа љубовта е најголема. Да, како што Павле порачал, и јас да порачам, ви покажав, се надевам, Господ преку мене ви покаже кој е уште повозвишен пат. Сите дарови се битни, сите дарови искористени за, на Божија слава се битни. Значи, на, истина, црквата функционира само кога е цела, кога е со сите. Од најмалиот, од најнебитниот до најбитниот дар. Секој си има свое место. Но највозвишениот пат е патот на љубовта. Без љубовта ништо не правиме. Нека Господ ни помогне да ја имаме, да го приме духот и да ја приме љубовта на тој начин. Амин.